Maiatzako gehi ditu gaur, azte azkena da, eta hau berrion albistegia duzue berrezar irratiaren albiste eman kizuna. Monolitoren berriz eta memoriaren ibilbidearen aurkezpena. Mila bederatxe egun da hogeita emesortzigarren urtean, ezkabako gotorlekuko esaldiaren ondoren, era hildako pertsonako goratzeko, bi mila malagoan, jarri zen monolitoa berriro jartzeko ekitaldia eginen da maiatzaren hogeita bian, ostiralonetan, honetan, arratzaldeko seietan zuzenki kaltetutako monolitoa ongi jarri eta horretaz gain argibide taula bat jarriko ba, jarriko da memoria historikoarekin lotutako lekuak lotzen dituen ibilbidearen berri emateko gotor lekua botilen hilerria, e, esaldiaren berrogeita margarren urte urrenaren oroigarria eta zeinalizatutako hobi komunak ekitaldian afusilatutako pertsona baten bilobak eta astuak elkarteko kide batek eh, hartu, hartuko dute hitza eta inbat musikarik parte hartuko dute ere. Ekitaldia, astuak elkarteak antolatu du eta berriozarko udalak lagunduta da. Aurretik bihar ostegunarekin memoria berreskuratzearen oraina eta geroa itzaldia eskeniko da kulturgunean hau arratzaldeko sortzi tardietan. Aintzinako berriozarko gazte mugimenduaren erakusketa gaztegunean larogei garren amarrekadan berriozarko gazteek egindako jarduera eta topaketak islatzen ditue, dituzten argazkiek eh, osatzen dute erakusketa hau. Bestetik, aintzinako ezagutarazteko larogei eta larogei tamargarren amarkadetan gazte mugimenduan referente zirenak itxalditxo bat emango dute maiatzaren hogeita saspian. Berriozarren eguna 2000 maboz maiatzaren hogeita iruan, larun batarekin berriozarren eguna ospatuko da urtero bezala herriko talde artistiko eta elkartek egitaraguan tolatuta jardun eguzki plazaren inguruan kokatuko da eta bertaratzen diren pertsonei onako hauek eskeniko zaizkie artizautza, eoziri gilen topaketa talo jana hoitura osasungarrei buruzko programaren erakus maiak, dantzak emanaldiak, batuka da jihop erakustaldia, erraldoi konpartza eta doinoa musika bandaren emanaldia. Jai giroarekin jarraitu seguerdean kaldereteak eginen dira basua pasalekuan eta arratzaldean aurrendako jolasak patinaje eta dantza erakustaldia, dantzaldia eta bukatzeko zentzuzkoa eta argi bateria. Nafarroako goi maiako kontserbatorioko metal taldearen kontzertua bihar rostegunarekin arratzaldeko saspitardietan lau trompetaz, lau tromboiz, bombardino batez, bitubaz eta perkusio ezberdinez osatutako metal taldeak emanaldia eskenioko du berriozarko musika eskolako entzunaretuan. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain, zerua odeitsu edo oso odeitsu agertuko dela diogo arko iragarpenak. E, ondorio, zeuri txikia egingo du, ipar mendebaldeko haixe e, bisia ibiliko dala, eta temperaturai dagokionean aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmko eun.sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música